1915 թվականի ցեղասպանությունից 108 տարի անց էլ Թուրքիան շարունակում է ցեղասպան քաղաքականությունը։ Թուրքերը հայերի ֆիզիկական բնաջունջումն ու տեղահանությունն իրականացրեցին անցյալ դարաշրջին։ Սակայն հայկական ինքնությունը յուրացնելու քաղաքականությունը շարունակում են առ այսօր։ Ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից Արցախի նկատմամբ պատերազմի ընթացքում եւ ներկայումս տարվող քաղաքականությունն էլ ցեղասպանական տարեր է պարունակում։ Ինչպիսին կլինի այս տարի միջազգային հանրության արձագանքը հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացում։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը փաստաբան Ռաֆիկ Մարտիրոսյանն է։ Պարոն Մարտիրոսյան, բարև ձեզ։ Ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ միշտ պատրաստական լինելու եւ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Այսօր առավել քան ցավոտ թեմայի շուրջ ենք խոսելու։ Ապրիլի 24-ն է։ Նախ սկսենք նրանից, որ աշխարհում բազմաթիվ երկրներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Իրավական տեսանկյունից վերլուծենք, ինչ իրավական պայմաններ ունի, ինչպիսի նախապատմություն։ Ուրեմն շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում լավերի համար ակտիվ մասնակցությունը ձեր հաղորդաշարերին պայմանավորված է բացահայտ ձեր ռադիոհաղորդման հոգացությամբ, որը որ արտահայտում է քաղաքական գործոններով քաղաքացիների գիտակցությունը ձևավորելու ուղղությամբ անհրաժեշտ ջանքերի գործադրմամբ, հետևապես ես որպես Արցախի հանրապետության քաղաքացի նշանակություն տալով այդ քաղաքական գործընթացը, փորձում եմ մասնակցել այդ ձեր քաղաքական աշխատանքներին։ Ցեղասպանություն տերմինը 1944 թվականին շրջանառության մեջ է դրվել հայական ցակումով լե քրեական եւ միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Ռաֆայել Լեմկինը։ Հոլոկոստը վերապրած Լեմկինը այս տերմինով ցանկանում էր նկարագրել համակարգված սպանությունների եւ բռնությունների նացիստական քաղաքականությունը, ինչպես նաեւ 15 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ իրագործված վայրագությունները։ Ցեղասպանություն գենոցիդ տերմինը գոյացել է հունարեն ռասա կամ ցեղախումբ, լատիներեն սպանել բարերի համակցումից 1945 թվականին, երբ Նյուրնբերգի միջազգային ռազմական տրիբունալը նացիստական ղեկավարությանը դատապարտեց մարդկության դեմ իրագործված հանցագործության մեջ, ցեղասպանություն բառը ներառվեց դատավճռում, սակայն որպես նկարագրական, այլ ոչ թե իրավական եզրույթ։ 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ին միավորված ազգերի կազմակերպությունն ընդունեց ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար պատժի մասին կոնվենցիան, ըստ որի ցեղասպանությունը սահմանվում է որպես միջազգային հանցագործություն եւ ստորագրող պետությունները պարտավորվում են կանխել, ինչպես նաեւ պատժել այն իրականացնողներին։ Կոնվենցիայի համաձայն ցեղասպանությունը համարվում հետևյալ գործողություններից ցանկացածը, որոնն իրականացում է որևէ ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբի մասնակի կամ ամբողջական ոչնչացման նպատակով։ Դա կարող է դրսևորվել խմբի անդամների սպանության եղանակով, խմբի անդամների լուրջ ֆիզիկական կամ մտավոր վնասների պատճառման եղանակով, խմբի համար միտումնավոր կերպով կենսական այնպիսի պայմանների ստեղծում, որոնք ուղղված են խմբի անդամների լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը, այնպիսի գործողությունների իրականացում, որոնք ուղղված են խմբի ներսում ծնելիության կանխմանը, խմբի երեխաներին բռնությամբ մեկարխում տեղափոխ ահա այսքանն է նախապատմությունը աստորին ցեղասպանության։ Կան աշխարհում ավելի հայտնի մարդիկ, ովքեր որ զբաղվել են տարբեր մեկնաբանություններ են տվել ցեղասպանության հետ կապված, բայց կարծում եմ դրան անդրադառնալու անհրաժեշտություն չկա։ Հիմա պարոն Մարտիրոսյան, խոսենք առհասարակ ցեղասպանություն եզրույթի մասին։ Ցեղասպանությունը խոսքը ես այսպես հասկացա, որ հայերի նկատմամբ ցեղասպանության մասին է խոսքը։ Դա Օսմանյան կայսրությունում առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին իրագործված հայ բնակչության կոտորածներն անվանում են հայոց ցեղասպանություն։ Կոտորածներն իրագործվեցին երի թուրքական կառավարության կողմից Մանյան կայսրության տարբեր շրջաններում Միջազգային առաջին արձագանքն այս իրադարձություններին 1915 թվականի մայիսի 24-ի, ընդգծում եմ 15 թվականի մայիսի 24-ի։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի համատեղ հայտարարություններ, որտեղ հայ ժողովրդի նկատմամբ կատարված բռնությունները բնորոշվեցին որպես հանցագործություն մարդկության եւ քաղաքակրթության դեմ։ Կողմերը կատարված հանցագործության համար պատասխանատու են համարում թուրքական կառավարությունը։ Սա առաջին հայտարարությունն էր ցեղասպանության հետ կապված։ Ինչու իրագործվեց հայոց ցեղասպանությունը։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, երիտուրքական կառավարությունը ջանալով պահպանել թուլացած Օսմանյան կայսրության մնացորդները, որթեգրեց պանթուրքիզմի քաղաքականությունը, այն է հսկայացավալ թուրքական կայսրության ստեղծումը, որը պետք է տարածվել մինչև Չինաստան։ Իր մեջ ներառելով Կովկասի, Միջին Ասիայի բոլոր թուրքալեզու ժողովուրդներին։ Ծրագիրը նախատեսում էր բոլոր ազգային փոքրամասնությունների թուրքացում, հայ բնակչությունը դիտում էր որպես գլխավոր խոչընդոտ այս ծրագրերի իրականացման ճանապարհին։ Դերևս հայոց ցեղասպանությունը ծրագրավորված էր դեռ 1911-1912 թվականին, սակայն երիտ թուրքերը որպես հարմար առիթ օգտագործեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի սկիզբը այն իրագործելու համար։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախորդին Օսմանյան կայսրությունում ապրում էին 2 միլիոնից ավելի հայեր։ Շուրջ 1.5 միլիոն հայ սպանվեց 1915 1923 թվականների ժամանական հատվածում իսկ մնացածները կամ բռնի մահմեդանականացրեցին կամ էլ ապաստանեցին աշխարհի տարբեր երկրներում։ Ցեղասպանության իրագործման մեխանիզմը արտահայտում էր հետագայում։ Ցեղասպանությունը մարդկանց որևէ խմբի կազմակերպված բնաջունջումն է նրանց հավաքական գոյությանը վերջ դնելու հիմնանպատակով։ Հետևաբար ցեղասպանության իրագործման համար անհրաժեշտ էր կենտրոնացված ծրագրավորում եւ իրագործման ներքին մեխանիզմներ, ինչն էլ ցեղասպանությանը դարձնում է պետական հանցագործություն, քանի որ միայն պետությունն է օժտված այն բոլոր ռեսուրսներով, որոնք կարելի է օգտագործել այս քաղաքականությունը իրականացնելու համար։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին սկիզբ առած ձերբակալություններով հիմնականում Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաք Կոստանդնուպոլսում եւ դրան հետեւած հարյուրավոր հայ մտավորականների ոչնչացումով սկսվեց հայ բնակության բնաջնջման առաջին փուլը։ Հետագայում աշխարհասփյուր հայերը ապրիլի 24-ը սկսեցին նշել որպես հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Հայոց ցեղասպանության իրագործման երկրորդ փուլը մոտ 60000 հայ տղամարդկանց զորակոչներ թուրքական բանակ, որոնք հետագայում զինաթափվեցին ու սպանվեցին իրենց թուրք զինակիցների կողմից։ Ցեղասպանության երրորդ փուլում նշանավորվեց կանանց երեխաների ծերերի ջարդով ու տեղահանությամբ դեպի Սիրիական անապատ։ Տեղանության ընթացքում 100 հազարավոր մարդիկ սպանվեցին թուրք զինվորների, ոստիկանների, քրտական ու չերքեզական ավազակախմբերի կողմից։ Շատերը մահացան ծովից ու համաճարակային հիվանդություններից, հազարավոր կանայք ու երեխաներ ենթարկվեցին բռնության, տասնյակ հազարավոր հայեր բռնի մահմեդար կանացվեցին։ Վերջապես հայոց ցեղասպանության վերջին փուլը massայական տեղահանությունների եւ հայ ազգի դեմ իր իսկ հայրենիքում իրագործված զանգվածային բնաջունջումների բացարձակ ժխտումն է թուրքական կառավարության կողմից։ Չնայած հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակական գործընթացին Թուրքիան ամեն կերպ պայքարում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ, այդ թվում օգտագործելով պատմության նենգափոխումներ, քարոշչական տարբեր միջոցներ, լոբինգ եւ այլն։ Պարոն Մարտիրոսյան, Թուրքիան մինչ օրս չի ավարտել հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը եւ հայերի ֆիզիկական բնաջնջումն ու տեղահանությունը ավարտել են անցյալ դարաշրջին, սակայն հայկական ինքնությունը յուրացնելու քաղաքականությունը շարունակում են առ այսօր։ Վերջին տարիներին աշխարհում մեծ թափ է առել հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացը եւ բազմիցս են հնչել հայտարարություններ, որ առ այսօր էլ Արցախի նկատմամբ այնինչ տեղի է ունենում ցեղասպան քաղաքականությունը։ Ինչ է կարծում հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները Արցախի շուրջ եւ 15 թվականին եթե հետ գնանք միջազգային կառույցներից սпасենք որևէ արձագանքի ապրիլի 24-ին։ Կարծում եմ, որ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը շարունակական է լինելու վերջին ասով մարդկությունը քայլում է քաղաքակիրթ ճանապարհով, այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսին մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններն համոզված են, որ քաղաքակրթությունը քաղաքակիրթ աշխարհը չի հանդուրժի նման տեսակի հանցագործությունների կատարումները։ Առավել եւս, երբ արկա են այնպիսի տարածաշրջաններ, որտեղ վտանգված են ցեղասպանական գործողությունների կատարումները, ժողովրդների բնաջնջումները, ես գտնում եմ, որ պետք է քաղաքի կիրթ աշխարհը հենց ելնելով այդ դատողություններից դրամաբանությունից ուրեմն ճանաչման գործընթացը շարունակաբար ճանաչելի դարձնել։ Նախ պետք է վերլուծենք Թուրքիայի ուրեմն ворթե գրած քաղաքականությունը, որի համատեքստում դիտարկել թե արդյոք այն գործընթացները, որոնք որ տեղի են ունենում նպատակ են հետապնդում շարունակելու ցեղասպանական գործողությունը։ Եվ որպես այդպեսին ես ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն հանգամանքի վրա, որ Արցախում հայկական տարածքի մի հատվածում աստորեն 20 թվականին Ադրբեջանի հետ Թուրքիան մասնակցեց ցեղասպանական գործողությունների։ Տեսեք այն սպանությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել դրանից զատ մարդկանց նկատմամբ խոշտանգումները, անդամահատումները վկայում են, որ Թուրքիայի իշխանությունը մտադրված շարունակում է 15 թվականներին իրագործած ցեղասպանությունը։ Եվ այսօր էլ Արցախը պաշարված է թուրքական զորքերով։ Իսկ թուրքական զորքի ներկայությունը արդեն իսկ բնորոշում է, բնութագրում է թե ինչ նպատակներ են հետապնդվում։ Եվ բացի այդ, այսօրվա տարածաշրջանին քաղաքական հարաբերությունները միանգամայն վկայում են ցեղասպանական գործողությունների շարունակելու մտադրության մասին եւ վերջերս Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի նախագահի շուրթերից անպիսի հայտարարություններ են հնչում՝ ի պաշտպանություն իշախ Ադրբեջանի, որի մեջ պարունակում են ցեղասպանություն իրագործելու տարը։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը փաստաբան Ռաֆիկ Մարտիրոսյանն էր։